alia personetso post tec iaroi. Homoi, laula iaroi, shangigias ne nur corpe, ancau la personetso evoluas. Studajo montras, caracterai traitoi ne estas tiom stabilai, kiel oni ofte supposas. Proximume ciam post dec iaroi, oni shangigias, almenau iomete. Dum la curo de la vivo, ni pli cae pli riposas en ni mem, cae mal pli attentas pri la opinio de aliai homoi. Ien la resulto de internazia studajo. Lau tendenze, ni ancau pli retirigas, ni estas mal pli malfermai por novai aferoi, cae farigas iom pli malordemai, cae neorganizitai. Tio montrigas signife en statisticoi, lau comparo de plurai longtempai studazhoi el Europo cae Usono. Quelcai usonai esploristoi analisis data tumoin de circau quindecmil parto prenintoi en la studazhoi, cae tiam comparis ciae trovijas comunae traitoi cae ciae estas differenzoi. Lautio, la averaggio ne shangijas per grandai saltoi set dociam post deciaroi iomete. Tamen, la evoluoi estas neniel trivialai, opinias psicologino de la Nord-Occidenta Universitato. Ec se oni dum la curo de la vivo farigas exemple nur iomete malpli exteren directita, do malpli contactema, tio changas kiel oni tractas la contactoen cun aliai homoi exteren directigio, aput malfermezzo, conscienzezzo, bon rilatemo, cae neuroticezzo appartenas alla quin grandai etsoi, lau ciui psicologoi classigas la personetson ecte la 1990-ai iaroi. Plei multai studagioi de nia analiso encetis ciuin personetsain etsoin quin auses foie. Quelcae enquetoi ocasis en intervalo de tri jaroi, aliae enquetoi en intervalo de dec jaroi. Tiel ni ricevis tre amplexan datumaron, clarigas la psicologino. Che lautio ciui homoi lau tendenze evoluas same, tio tamen ne tutel giustas, se oni consideras tion detale compreneble estas as tiui qui changigias in tutte alian directon o la lau calcula averaggio montrigias etch che quelcai en sia lasta vivo segmento do proximum en la agio de septec iaroi, changia sia directon kai farigas de nove pliti memai kai pli neuroticai chi altio est as tiel tio estas mal clara eble la causa trovigias en tio che oni consciigas prisia mortezzo, sed povus ancao esti en contexto cun tipai malsanoi de la alta agio. Shainas existi certai differenzoi inter europanoi cae usonanoi. Dum usonanoi, sen interrompe farigios malpli exteren directitai, ce la europanoi tiu evoluo ne ocasas tiel egal tendenze, La causa por tio estas clara. Eble estas tiel, che en usono exteren directigio correspondas al socia desiro. Gi estas considerata kiel ideala. Pro tio, oni volas montri, precipe dum pli juna agio, laueble bonain resultoin. Dum pli alta agio flanque, la parto prenanto imetas mal pli da valoro, pri la opinia de aliai homoi, cae respondas la demandoin lausia vera personezzo. En Europa, extern directigio eble ne estas tiam grava, opinias la psicologino. Unu sola etso de la caractero, ali flanque ne changigas, rimarqueble, en iu studaggio. La bon rilatemo. Ja estas homoi, ciui fariges iomete pli bon rilatemai, do estas pli attentemai pri aliai homoi, cae havas pli da empatio. Aliai homoi evoluas iomete male. Neniu tamen laula datumoi signife shangigas. Ni povas ec constati, che homoi tiu rilate restas suffice samai. La usonae psicologoi nun volas el trovi, ciu aliai influoi regas la evoluon de la personezzo. Exemple, ciu homoi cun familio evoluas alie, ca cion rolon ludas la sexo.